Երեխաներին հրաժեշտ տվեցի շատ դժվար էր, ահավոր ես կասեի։ Մեծս 8 տարեկան էր այդ ժամանակ, փոքրս էլ 5 տարեկան։ Չգիտեմ մի բա մեծին մեծի տեղ դրեցի ու այն փոքրին բան արեցի, ասացի լավ կնայես Աննային։ Չգիտեմ, երևի ոնց ասեմ, ին նվիրվածություն ասեմ ռադիոյի հանդեպ, թե երևի ճիշտը դա էր, որ երեխաներին ուղարկեցի ու մնացի։ Կարինե Հայրապետյանը, Արցախի հանրային ռադիոյի լրատվական թողարկիչ մոնտաժողը։ Պատերազմի ժամանակ երկու աղջիկներին ուղարկեց Հայաստանի Հանրապետություն եւ առանց մի վարքյան անգամ երկմտելու ձեռնամուխ եղավ իր պատասխանատու առաքելության իրականացմանը։ Գարեգին Խումարյանը, մեկ էլ Մինասյան Անին ռադիոն ապահովում էին թարմ լուրերով կես ժամը 1 ու հետո Գարեգին Խումարյանի Գարեգին Խումարյանը ինքն էլ գնաց սահման մնացինք ես Անին Աննան մեր ծրագրավորողը Աննան երկու օր մնաց ինքն էլ երեխաները չէին կարող առանց Աննայի ինքն էլ գնաց մնացինք ես եւ Անին տեսանք, որ անհնար է, անին կոവിഡ്ից հիվանդացավ, ձայնը կտրվեց, մեզ միացավ Աշոտը ու շատ օգնեց։ Հետո մի քանի օրից Վանին ետ կանչեցին, եկավ ու մեզ միացավ։ Պատերազմը միավորում է մարդկանց։ Պատերազմի ժամանակ ոչ միայն կորցնում, այլև ձեռք են բերում լավագույն ընկերներ, վստահ է Կարինեն։ Այդպես էր նաև իր պարագայում չգիտեմ, այդ ժամանակ ես եւ Վանը իրար համար հետո մեզ միացավ Աշոտը, բայց այդ ժամանակ ես եւ Վանը մեկ էլ Աշոտը իրար համար երևի մեկս մեկին լրացնող բան էինք, կարողա չեմ ստեղից, չգիտեմ, բան չենք արել, այդքան չենք աշխատել, մեզ օգնում են Երևանից նաև մեր գործընկերները, բայց կապ չուներ։ Վանին, որ ասում է, «Վան, որ գալիս եմ այդ նկուղ ու քեզ չեմ տեսնում, ինձ համար, չգիտեմ, ահա որա, որ քեզ այդտեղ չեմ ռեպորտաժների էր գնում ինքը»։ Շատ դժվար էր այդ ժամանակ։ Աշխատելով լրատվական ճակատում հասկանում էր պատերազմի ժամանակ մեր հայրենակիցներին ժամանակին հրատապ տեղեկություն հասցնելու հրամայականը։ Հիշում է, թե ինչ դժվարություններ էին հաղթահարում ռադիոյեթերն ապահովելու համար։ Ամսի 3-ին մեզ տեղափոխեցին, քանի որ հերոստատեսության շենքը նկուղային հարկ չունի, մեզ տեղափոխեցին Շարլ Անզնավուրի անվան կենտրոնը, թեպետ փոքր էր սենյակը, բայց մենք հերոստատեսության հետ միասին էինք հերոստատեսության սենյակը առանձին էր, մեկը մերը առանձին, մերը մի քիչ փոքր էր Իրանի Իրանցից, թեպետ փոքր էր, բայց այնքան սեր կար այդ սենյակում, որ սաղով հերոստատեսության աշխատողները միշտ մեր կողքին էին։ Մեզ հետ նաև այդ սենյակում Ջիվան Ավետիսյանն էր ամբողջ պատերազմի ընթացքում ու առավոտ ժամը 8-ին արթնանում էինք ես եւ Աշոտը։ Վանն ու Ջիվան Ավետիսյանը այդ սենյակում էին մնում գիշերը, քանի որ մենք մոտիկ էինք այդտեղից բնակվում, մենք գնում էինք տուն, առավոտ 8-ին միանում էինք լուրերով, 8-ին պիտի միանայինք, լուրերը արդեն պիտի պիտի հնչեր։ Thank you Կարինեի խոսքով կատարվող աշխատանքի կարևորության գիտակցումը պայմանավորված էր նաև հայտնի այն հանգամանքով, որ էլեկտրականության, համացանցի խափանումների եւ բացակայության ժամանակ ռադիոն մնում էր լրատվության միակ հասանելի աղբյուրը։ Լավ հիշում է, թե ինչպես էին սահմանից զանգում ռադիո։ Այդ ժամանակ սահմանից զանգում էին անընդհատ, իսկապես ոչ շնորհակալ էին մեզ, քանի որ այդ ժամանակ լույս գազ բան չունեինք, անջատված էր հոսանքը։ Մեր նկուղում մեր ապաստարանում սպասում էին լուրերին, որ ռադիո միացնում էի, որ լսեն լուրերը, սաղով հավաքվում էին ռադիոյի մոտ ու սրտադրոպ սպասում, թե ինչ պիտի ասեն։ Բանակ հաղորդաշարներ հրայրն էր հրայրն ավարում այդ բանակ հաղորդաշարը ու այդ ժամանակ հրայրը գտնվում էր սահմանին իրա հետ կապ ես էի հաստատում որ իրա նյութերը վերցնեմ հրայրը միշտ ասում ասում էր որ ռադիոն էստեղ լսում ենք Գարեգին Խումարյանն էր կապնվում, որ լսում ենք, եղբորս ընկերը Օմարուն, որ գտնվում էր, ինքն էր անընդհատ ասում, որ ոչ մի միջոց չունենք տեղեկացվելու, որ ինչա կատարվում, մենակ ռադիո ենք լսում, ձեր ռադիոն ենք լսում անընդհատ։ Աշխատանքի հետ մեկտեղ հասցնում էին օգնության ձեռք մեկնել նաև իրենց թաղամասում։ Կին ու ամուսին արկերի ձայների ներքո, ինչպես ասում է, անում էին այն, ինչ յուրաքանչյուր քաղաքացի պիտի աներ։ Այդ ժամանակ աչափնյակը, քանի որ քաղաքից մի քիչ կտրված է, ու թաղամասում մնացել էին մեծ մեծերը, ես եւ ամուսինս, ամուսինս քանի որ ճանապարհային ոստիկանա հերթով են տարել սահման, այդ ժամանակ ազատ որ ժամին ազատ էր լինում, գնում էինք քաղաքապետարանից սնունդ էինք ստանում ու տանում աչափնյակ մարդկանց բաժանում Կարինեն անկեղծանում է։ Պատերազմի ժամանակ նորովի բացահայտեց իրեն եւ իր կարծիքով վախկոտ լինելով հաղթահարեց մի շարք վախեր ու տագնապներ ճիշտն ասած վախ ընդհանրապես չկար, ընդհանրապես, որովհետև միջև վերջ մենք գիտենք, թե հաղթելու ենք։ Միշտ ասում ենք, որ հաղթանակը պիտի նշենք մենք, այստեղից պիտի նշենք։ Մենք միջև վերջի, չգիտեմ, մենք հույսներս չենք կտրում, որ հաղթելու ենք։ Դա եղավ այն ինչ որ եղավ։ Հավատում էր հաղթանակին, բայց հակասական լուրերը առաջնագծից հանգիստ չէին տալիս իրեն։ Այդ ժամանակ մեր փեսան որպես շտապօգնության շտապօգնությանը կից վարորդ էր ու իրա, իրանք հադրութի գյուղտու ազողից են ու շրջում էր շտապօգնության հետ, շրջիկ շտապօգնությունը էր, որ գալիս էր ասում էր մոտիկացել է մեզ հետ ենք նահանջում դեպի Ստեփանակերտ, ես գնում եի ու ասում, գիտեք երեխեք, սենց բանն ասում, սենց բան կա, չէին հավատում։ Տենց բան ասում են, հնարավոր չի։ Ասում են, ապա տեղեկատվություն ես տալիս, <laughs> ես ասում էի, հնարավոր չի, ապա տեղեկատվություն տամ, սենց բան կա։ Կարինեն Հադրութի շրջանի Տումի գյուղից է։ Իր համար ամենածանրը հայրենի եզերքի կորուստն էր։ Մինչ օրս չի համակերպվում, որ գյուղը միայն երազներում կարող է տեսնել։ Շատ ցավալի։ Շատ։ Մինչև հիմա երազներումս մեր գյուղն եմ տեսնում։ Մեր տունն եմ տեսնում, չգիտեմ, մանկությունս եմ տեսնում։ Երևի նենց գիշեր չկա, որ քնեմ ու մեր գյուղը չտեսնեմ Քերուս գերեզմանը այնտեղ է հարազատներինս, բայց ամենաշատը Քերուս գերեզմանը, չգիտեմ, տակն ու վրա եմ լինում, որ չեն կարողանում, որովհետև մենք նենց բան չի եղել, որ չհաճախեն գերեզմանոց, Իսկ այսօր զրկված են յուղի գերեզմանոց, հայրական տուն գնալու հնարավորությունից, մանկության վայրերում քայլելուց, զրկված են իրենց տունը, գյուղը, շրջանը, իրենցը համարելուց եւ այցելելուց։ Հիշում է, թե ինչպես վերջին անգամ Տումիում էին։ Ձերտս էր գուշակել, թե տենց գործի բերումով շուշու չէին գնում գյուղ, բայց ամառը օգոստոսին ընտանիքով մեկ շաբաթով գնացինք գյուղ։ Երեխաները շատ ուրախացան։ Մի շաբաթ մնացինք այնտեղ ու արդեն 12 տարի է որ գյուղում չեմ բնակվում, բայց դե երևի չգիտեմ, սիրտս էր գուշակել, որ գնամ։ Տենց երկար ժամանակով ինչ վերա եկել եմ Ստեփանակերտ, չէի գնացել։ Այդքան ժամանակում էդ էր, որ գնացի մի շաբաթ մնացի։ Կարինեի համար պատերազմի օջախի վերածված հայրենիքում կանանց ֆիզիկական ներկայությունը անհրաժեշտ էր, նաև բարոյական առումով։ Նշում է, որ բոլոր կանայք, ովքեր հնարավորություն ունեին մնալու, պիտի մնային։ Մի անգամ առավոտ ուզում եմ գնան գործի, դուրոց էծում են, 3 տղամարդ, բացում եմ 3 տղամարդ, ասում է դեղորայք ենք բերել Երևանից ենք եկել, դեղորայք ենք հասցրել այստեղ, ու չենք ուզում որ դատարկ գնանք մեր հետ ուզում ենք կին տանել իջնում եմ պատվալ ասում եմ ձեզնից ով է ուզում գնա երեք կին են գալիս որ իրանց հետ գնան իմ համար շատ ցավալի է լինում այդ որ գնում են որովհետև շատ քչերն էին արդեն մնացել ասում եմ այդ որ երեքդ գնում եք որ սահմանին հաստխել հաց ուղարկելու բան խնդիր լինի, հաստխելու խնդիր լինի։ Գոնե մեկը մնացեք, որ օգնեք հաստխեք չլսեցին երեքը գնացին, հետո որ իրանց տեսա այդ երեք կնոջը, ասում է այն տղամարդիկ ասե տպավորված էին քո ասած խոսքերից։ Ասում ուզում ենք նկարել այդ աղջկան ու որպես հայ կնոջ կերպար ներկայացնենք մեր երեխաներին ուղակի ամաչեցինք, բայց չգիտեմ, այդ պահին ես ստեղից դուրս գալու ընդհանրապես մտադրություն չունեի, որովհետև մտածում էի, որ եթե նույնիսկ ռադիոյում իմ գործունեությունը ավարտվի, միշտ երեխաներին հերոստատեսության աշխատողներին էլ էի ասում, որ եթե ռադիոն էլ չաշխատի, դենց լինի որ չաշխատի, ես կգամ ու ձեր համար ճաշ կեփեմ, կամ էլ, չգիտեմ, նույնիսկ մտքովս անցել էր գնայի գոսպիտալ ազատ ժամերից, որ մի բանով օգնեմ, բայց դե քանի որ ես բախկոտ եմ, տենց <laughs> չգնացի։ Պատերազմի ընթացքում երկու ամիս շարունակ ավակ դուստրը չէր խոսում հետը։ Հաշտվեցին միայն զինադատարից հետո, երբ մայրն արդեն իրենց կողքին էր։ Մեծիս աննման է, փոքրինս Աննա։ Ամսի 7-ին որ եկանք ու աշխատեց, գնացինք աշխատելու, նորմալ էր ամեն ինչը, ու զարմանալի նույնիսկ արկի ձեն այդքան չկար մնացած օրերի համեմատ աշխատանքը վերջացրեցինք ու Իչատուն, իչա որ այդ ժամանակ մեր գյուղի տղաներն էլ էին, քանի որ մեր գյուղը արդեն չկար, գալիս էին մեր տունը հաց բանային ուտում ու գնում նորից այն շուշվա շուշվա ներքևը, չգիտեմ, տանում էին այնտեղ կռվի, մեր փեսեքներ կային։ Եղբայրս էլ կար, ամուսինս արդեն գնացել էր սահման, իրանց բերել էին։ ա, եկել էի, որ նախաճաշել էին, դուրս էին եկել իրենց գործերով, եկել էի, որ հավաքեմ, մեկ էլ վաննա զանգում, որ հավաքվի դուրս են գալիս, ասում են տարհանում է։ Ասում եմ ինչ տարհանում, թա հա, չգիտենք, ոչ մեկս խաբար չունենք ինչ տարհանում է։ Ահա ինչ հավաքվել, ոնց որ կայի, այդպես դուրս եկանք, ոչ մեկ չգիտեր ինչա կատարվում։ Ահա որ էր քաղաքի վիճակը ճանապարհին մտքերս մենակ այն էր սաղ ճանապարհին լացում էի մտքերս վանին ասում եմ կարողա չգիտեմ ծիծաղա բայց տենց էի մտածում ասում եմ կարողա մեզ հանում եմ որ դերևից չգիտեմ ռմբագոցեն մաքրեն քաղաքը ասում հնարավոր է հրազդան երեխաները հրազդանում էին ուշ ենք հասել, շատ ահավոր ճանապարհ էր։ Ուշ հասանք Հրազդան։ Մեծս նստած սպասում էր ինձ։ Փոքրս մեծը որ տեսավ, հա, հաշտվեց իմ հետ։ Ճիշտ է, շատ դժվարությամբ, բայց հաշտվեց փոքրս արտնացրեցի, գրկեցի, համբուրեցի, չհավատաց, որ ես եմ։ Սկսեց լացելը, հրելը, որ չեմ ուզում, երևի կարծում էր, երազում էր փոքրս։ Արցախում ապրելը իր եւ ամուսնուն գիտակցված որոշումն է։ Ոչ մի վարքյան չեն մտածել դուրս գալու մասին։ Ավելին, Կարինեն հիմա ադրբեջաներենի դասընթացների է գնում։ Թշնամու լեզուն իմանալը կարևոր է իր համար։ Թեև պատերազմը փշրեց իր երազանքները եւ ինչպես ասում է, իր համար կյանքը դարձավ սև ու սպիտակ, բայց աշխատավայրում ժպտերես է կյանքում բրբտուն։ Լավ է գիտակցում կյանքի արժեքն ու կարճատև լինելը։ Միակ երազանքը սա է։ Գրվից հետո արդեն ճիշտն ասած ոչ մի երազանք չունեմ։ Երազանքս այն կլինի, որ նորից մեր տարածքները յետ վերադարձնեն մեզ ու որպես անկախ պետություն մեզ ճանաչի աշխարը։ Երազանքս այդ կլինի։ կլ որ Ղարաբաղից ոչ մեկը դուրս չգա։ Մեր կողքին Արցախի հանրային ռադիոյի լրատվականի թողարկիչ մոնտաժող Կարինե Հայրապետյանն է։